nik gaizki hartzen ditut, ba, Pariseko zeseteak eh, nahi ditola tokiko sindikatuak eh, baztertu, uh, eh, atxe manduela hor uh, uh, aitzaki bat uh, oien baztertzeko, uh, justiziaren aintzinen joduerarik, joko politiko bat da ere, zenta badakigu zeseteren barnean hemen uh, Euskal Herrian beti izan dela uh, gatazka zerbait uh, Euskaldun edo abertzare eta ez Euskaldunen artean, eta eta hor badugu horren segidea eran enuke, zoritxarrez. Eta horrein zure ustez petik joan den salaketa bat da, gora heltu den Parisera? Mm, ba, nik pentsatzen dute mengo batzuek lagundu dutela hori hori egiten zen, hartzen badugu uh, egutegia, ikusten dugu eh, uh, zumezala ez teze lemixik uh, atakatu dutela eta intersindikalean, baina uh, geroztik zezetek bakarrik lab atakatu duela. Eta orduan CGT bakarrik izanki eta ikusi ere geroago gertatu dela, hori nire iritzia da, baina bentsatzen dut bai, uh, hemengo bizpailuak e, hori ikusita ez tezeren kontra erasotzen zera, pentsatu dutela laben kontra berdin egitea eta dio dutela paritxera. eta hori nire iritzia da ez dut eh, ez dut eh, gerazten baina eh, pentsatzen dutena hori da bai. Mhm. Ordian ez da baita espada labekoei botzen kentzeko urratx bat? Bai, bai, bai. gertatu dena justuki egutegia begiratuta ere, uh, labekin berriz eh, lanean hartzea eh, eskatu genuen gu ekainaren bi eta iruan, uh, Bayonako cgt kongresuan. Eta hori uh, justizian jo dute uh, amabost egun berantago dolako zerbait. Orduan ikusi dute azken hilabete horietan uh, nentokian uh, Euskal Herrian lan egiten genuela gero eta gehiago labekin nahiz eta buruek eh, ez nahi, guk eh, gu bertan erabakitzen dugu eta orduan erabaki genuen haiekin lan egitea eta hor eh, lan legea, lege horren elkomri lege horren kontra uh, aldi oro elgarrekin ginen kariketan eta eta elkarlanean eta pentsatzen dut ba hori uh, guzien ondorioa dela gertatu dena zenta ikusten dute labek berbada toki gehiago hartzen duela baina baina eh, guk dioguna da e, e, kontra borrokatzeko ez da biderik guk borrokatzen dugu langileen alde eta ez beste langileen edo sindikatuen kontra orduan e, ora, nik uste dut ba, e, badera joko politiko bat horrengi behan zezetenen barnean eramaten dena politik, baina hor or, bortizki dena eta piskatarri garria dena guretzat. Gaineraziek horren berri, prentsa enbidez duzie jakin eta ez e, xuxenki zien eh, sindikaten bidez. Nola, ze, ze impresionekin eh, gelditzen da? Ba, pentsatzen alduzun beza, esigarri geizki senditu dugu hori. Gainera, abani, baionako bulegoa naiz eta paueko biltzahan ere orduan uh, nahi dut, uh, normalean informazio guztiak hortik pasatzen dira eta ba, pertsonalki prentsatik baino lehen la betik ikasi nuen eh, militante batek deiturik erraiteko uh, harritua eta desgustatua ere zenta normalean eh, zezeten eta hori egia da eh, gauzak erabi, erabakitzen dira bertan bere etik sindikatuek eh, enfin, langileek dute erabakitzen eta gero CGTek segitzen du hor erabakidena hori da prinsipioa eta hor aderantzizko eginda, ez baitute eh, galdetu e, eh, langileeri eta militanteeri, ez eta informatu ere, eta horrekin eh, bada xerri handi handi bat tokiko CGT horoko horrean batzuk ez, dute ulertzen gure posizionea, baina oso guti gira, gehiengoa ahont horren kontra da. Eta ondoriorik izanen du sindikataren baitan zure ustez? bai, pentsatzen dut ez dela hola egoten halko. Jadanik uh, eh, langile batzuek uh, karta utzi dute, zerreteko karta. Niretzat uh, zinez, uh, minduta senditzu nahi zen, eta olako gertakari bat, jakinez Euskalduna zarela, eta eta eta zaituztela eskatu ere, eta horrez gain lan egin behar delarik zule lana hartzen dute, baina zule erabakiak eta demokratiko kertuak direlarik, ez dituzte onartzen, orduan hor bada arazo bat, eta bai bada, bazen eh, lehen, uh, hastean egan bezala, ezen uh, eh, ikuspuntu ezberdinak politikoak horren inguruan, hor uste dut, beste urratz bat bete dela bide txarrean eta ondorioak zen indirela. Azken ohar bat eta Beraz, peio duifo, normalki irailaren e, bian, paizeko ordezkaritza bat eh, agertu beharra da e, horrat, baion aldi alat, errabaki edo e, hartu erabaki horren espikazionen emaiteko, ziek zer, zer espero edo zer eginen duzie, zerbait pentsatia bat duzie? Ba, ba, zer espero dugun ez gauzan dirik, balakigun pasatzen alden eta gertatuko dena naski da, esplikatuko dutela, baina erabaki hartua da gaur egun eta ez dute gibiare eh, justizian baita. Ordan uh, etortzen dira, bila bete berantegi azken finean, eta horrekin aserre ere, zenta etortzekotan, uh, ekainean, etorri behar ziren ikusteko gurekin, zer, zer erabaki hartu. Hor, etorriko dira justu erraiteko zertarako egin duten. gertatzen dena da gu lehen gauza bilkura bat antolatzen dugula, abustu alaino goita marian uste dut, hor, eh, bostak eta ditan, eh, militante eh, nahi duten, zerreteko militante guziekin, militante edo sindikatu guziekin, uh, arrazo hori aipatzeko algarrikin eta ikusteko zer egin. Baina, jadanik aipatu dugu hor talde zabal batean, ez genuela hortan utziko, Uh, bilkura hortan uh, ikusko dugu nola ze strategia plantean eman, baina uh, jadanik uh, eh, ipatzen aldutena, da bian hainitz izanen garela Pariseko zuzendariekin gure asegea erakusteko. Eta, eta ondoko astean uh, uh, bat antolatuko dugula, eta mm, ireilaren amabostean bostean, ekintza egun bat uh, antolatua da elkomrire kontra, eta gu gu labekin batera manifestatuko dugu eta esaiatuko gira zezete guziak gu bezara egitea hemen bai